mit Zeichen, tenger borniogik sanslo, teget negen ugulber shuralbain, shuralbaina, yes niugbol, shulun shudrak, tenger äh, bol arium, teget tanar, anzar sambaira, yerombit santafdakte, en zofrom, äh, Seichon unerlerbich, en bol arhuilar gesenotakte teget tenger sous so sek no din ruft tenger bol arion, arion an din. Teget rirve bit Jesus Christin ugik, roulen af bal, time, bit ne antral bas arion Tim se il baina. Teget jorant zo so bourrin, bouten saint odor, time, Jesus Christin ugik, sain son stok, Der Treuer, negenen Jesus Christin baruntalt, nogonan Jesus Christin zuntalt, äh, sursanate boyu, äh, ramgin ermedelte, Bayrik rustek baisan. Boyu, busat shavnaras time, illu agu, bairik, Rustek baisan. Äh, Der Jesus Christ, il sambe. Tanarin dotor time Shavnarin kha dotor tim zuil baich bolorkwe tim zuil baich bolorkwe Khamgin agu time Khimbe gerer an bol wishlel Rirvet a busat khumust wishlelvel wishlelvel tana khamgin agu kachrilsan Tegat im serhan o gulber im unsante o gulberik Jesus Christes Jesus Christina mnas On odor garçon, Timé utran, roni rubu, Jesus Christ, il wilchlulerin bus, harin, il wilchlerin tult, irsan baina, mond orinamik olnitolo, zolios bolgon de gorin tult irsan bain. Teget ramgin ersa kimo, ramgin serranset kelteron, ramgin agurund ketchrimbe, chlel. Get Wishlel, Getek Mandos, El Wishler, Gedekuki Kiamarutaktewe, Gedeku Kiamarutaktewe. Tanar Yoronter Sain Medetektime, en ah, Mongolt, Nexeron Tolbaga, Tolbichik, en Bol Tsevlin Tolbichik. De Get Nekuda bi Antolikudzet, de Get Imseron Tolios bas ah, Im Gourvand Utkik, Roulen Avson. Wishlel Getekman, Ramgin Turund en Bol Wilchilge Ulsuler Gesanutaktetime, wiltschilge utzulergesentakte. Tedet Jesus Christ bit antrel sentime, bit wischrulerin tult bus, harin wischlerin tult ir beina. Teget Jesus Christ jamar wiltschilge bit antuzul sanbegecher, eron surgal lol. Boyo Jesus Christ denger borniture bidan sa jokson. Teget toni ruft, ramgin jural swiliue gecher, en bol surgal nom loch. Daket mane katolik chachin, ti me, juridikou e mongolt. Bas, bak surgul, tzitzerlek, teknik, teknik merek jlin surgult, zorion bai gul sant, eh? ten arlunik sain medetek. En en yam arlutak tewe, gegerel, humojil, bolovschol, gedek wil chilge, busat humust, buch humust, utzuler. En en ramgin chukral, bit zofrom ogrin khotolo amit yavtakwe bit busat khumust amit yavtak teget tenarin tolo сайхан үйлшилгээ үзүүлдэг. Тэгээд Йорон бид ингэж хэлдэг Иесус Христ бол багш. Ягт gewählt der бидант тэнгэр борны тухай заачоксон. Тэгээд бидний зорилог юу вэ? Гэгэрэл боловсрол хүмүүжил. Zuzek nudin ruft, bas tim serran huitl gebaga, mane un chikchnar, bas bitnarin tolo, time, tot maigar, bas tengerbor pour turagleltsan, bas rokjim bitson time, bas im serran bas zarim rumus, bas severlet dekte, en bol busat rumusin tolo, nek serran huitl utzuler, en bol bitni zorilok. Teget rirve timswil baival, Metech bitni gerbulin amtral, bitni sumin amtral, bas bitni nikmin amtral, illu rushte bolchena. Tim serrant baga. Nek du gerutak, wil shilgi utzuler, timet. Harin uh, tsevlin tolios bas nekutak garan. Wishler getekman bas uh, avda wishler gesanuk. Avda wishler getekman yamarutak tewe, busad rumusik asrar buyu tedger gesontakte. Mini ruftanen churrarutak. Busad rumusik asrar buyu busad rumusik tedger. En bol wishler, te? Mongul shutanak tanar niksai medetek. Tedet Jesus Christ uh, jurisan bed. Metet ofste rumusik et gisan, time? Der ruid ofste rumus, time? tetni baidal rum baisom. Der ruit nik min dat kal barko baisom bas. Uh, of getek mand gen nugel gesen utakte De get rumus yuron tet narte ulstekwe baisom. Harin sechan set kelte Jesus tet narte ulsad bas tet narik et Bas ya du sintolo bas ungue time talr oxon. En bol aufsteiget kimo, jaduket gimo, time rumusik um tedker »« takte. gisanutakte. Teget odo oh, royer chilin dara, de katolik shashim, uridikwe. Medej mongolt time bas busat gazart, bur gazart, bas ashram, ashramshin gazart, gazrik bas zorion bagul santime, bas mane sister, bas nogo oyutni baer zorion bagul أنني يمغر تكتويتي مي آه، خمسك أسخاخ بيو تتنغرين أم تخليك تتجير جسم تكتي بس ماني سومين دوتور تيمي أيوني آه، برشلتي غردودين تلو نكسامشرين كتسار باين أنن جونو تكتي أن بول يسوس كريستين أم تخالتي نياك خلبولتي نك سيخانسويل أن بول بس بيدنارتي خلبولتي Bibié Schumschler, amachante, harin bibié tedger, ramgin Imswil Imswil baival, bitni amtral, time, bitni sumin amtral, bitni nikmin amtral, iluruchte, gegete bolchena. Teget bibié tedger, bibié asrar, en bol Jesus Christin zorilok, en bol Christin susek nudin zorilok. Teget yuron bitin getschreltek, Jesus Christ bol baksh, bas Jesus Christ bol emch. Mane ulamshlalin dagu, katolik shashni linda gu. tim sol baga, tim neral darbain. Tanar bas entouré botochpol notime, en dolor honok, humust yamar wil shilge utsulechwe, euh, chinik tet gechwe time, en bol bitnis Jesus Christe atilchan. Harin sevlin tolios bas nekutak garant. Whistler uh, gedekukte rol bolte, jo egerer en bol um, mane tsevel gue, er orondo Whistler. Boju Whistler man en bol temtser gesanotakte. Yamarnek serran tolo er orond et kimo, gerbul ket kimo, temtser. Biten toure bas bodor errekte, Christ, Krist jaj emswilik bilul sanbe. Jurlanter a gemnugli esrek temsej baisan. Bas mu yorin sons buyu shotgoros time temsej baisan. Esrek eh, shot shotgorin esrek temsej baisan. Time. Teget burnasara risan. Teget bitnitolo zagalme. Uh, Nazbarsan. Teget mane katolik chachin baz yorant er eh, esrek temstek. Gemnugel getek mand bit nit zambich. Rutla yarrir getek mand bit nit zambich. Amia bodoksh getek mand bit nit zambich time. Bit un touré e bournasara. Uni esrek bournasara temser errekte. En bol bit nit zorilok. Teget yorant bit uh, Jesus Christ itzan, Jesus Christik itzan gechreltek. Baksch, emsch, itzan. Binarin ruft an Boll, unen uilschlech, unen uilschlech. En bol bas bitni zorilokte, temtzer, ah, asrar, tetger, bas, busat rumus, nexer an uilschilki utzuler. Uh, ah, Ayer so sa knote, bit ne antral af a dilkhant ime, sa gelin da berchelte, sa gelin da gegete. Ar gelin ya datch, bitent nek zori log baga, en bol Jesus Christ te khant yawar bas tonte a amit ya war. Im il bagval, bit ne antral gegete baga, bas tu chadal, khutsa bit ne set kelt otor lai dikt ime. Te so from zwilik Jourmin dagu c'houlin dagou ez vel, uh, dormin dago, rir bix, ar din chintzet kelesse boio. Jesus Christ a dit rante me, uh, zurni ou gaz, rir suite. Teget nere, bitunte te adil bolchena. Te get tuni yorolik aftu bolno. Nere, tan ar dunt tergun ba erik ruzvel, bugdin bukdin, Wishless. bukdin wich c'est « le bukdin bol baer Uchran »« tulbus, harin l'irin tult, mon orinamik olnitolos olios bolgon ogorin tult irsani. sister bitir baina »« mongolt. Teget bitni wichlel yue, en bol tanarintolo zalbirartime, boyo tanarintolo, tengerburnas, sainsernik euh, assur, t'im guir, tegeten doloronok bi tanarintolo zalbirna, gorson doloronok, tanarintolo zalbirson. Tengerburant tanarik hiver boltuge, tengerburant tanarik gegete bolgor boltuge. Amen.